Походить таки від мавпи, подумав Маринич. А за тим столиком триває розмова. Давайте, долинає голос чоловіка у блакитному гольфі, вип'ємо за мого старого приятеля Стьопу, який не погребував нашим скромним товариством. Що ж, поки що все йде за планом. Маринич виходить на вулицю. Там Михайло Йосипович пояснює явно розгубленому Симановичу. Ви вже пробачте, що я вдався до цієї маленької містифікації. Просто не хотіли вас підводити. Сидите в такій хорошій компанії, і раптом міліція викликає. Незручно, правда. А ви нам потрібні буквально хвилин на 20-30. Зараз ви з товаришем, він вказує на Гамлета, під'їдете в управління. Ми там затримали двох чоловіків, яких підозріваємо у вчорашній квартирній крадіжці. Глянете тільки, чи не бачили їх часом біля вашого будинку вчора. І все. За столом і далі розважаються. Де ж це застряв наш Васильок? озирається здорованню Гольфі, який, видно, почуває себе господарем столу. Сходи но, ну, Глібчику, поклич його, і даму запроси, звичайно мавпоподібний, слухняно підводиться, натягає на голову беретик, який тримав у кишені, і побирається до виходу. У вестибюлі питає адміністратора. Де подівся наш товариш, якого ви викликали, не бачили? Який Якович розгублено озирається на всі боки. На допомогу йому приходить грек. Кого питаєте? Чи не хлопця, котрий щойно вийшов із залу? Так його якась жінка майже Силоміць вивела на вулицю сестра, мабуть, а може, й мати. Гліб зневажливо посміхається і повертається до столу, жестикулює, пояснює товариству ситуацію. Гучним акордом ударив оркестр, та так, що від його грому гойднулися навіть штори на вікнах. Блакитний светр нахиляється до марушка, говорить йому щось на вухо. Потім підводиться. На мигах вибачається перед присутніми, мовляв, треба вийти на хвилинку, і спритно лавірує поміж парами, що смикається у шаленому твісті. Ось він у вестибюлі готелю. Людочка, серденько, ви сьогодні чудово виглядаєте, сміхається молодиці, яка сидить на видачі ключів. Мені треба на хвильку заскочити у номер. Узявши ключ, обминає кількох чоловік що стоять у черзі до ліфта, і пружною спортивною ходою підіймається сходами. Баринич швидко підходить до віконця адміністратора, простягає розкрите посвідчення, питає, в якому номері живе той громадянин, як його прізвище. Огрядна, як і більшість готельних адміністраторів, жінка, злякано витріщила очі, але швидко зорієнтувавшись, говорить це Дворенков. Уже давно у нас живуть э, разом з товаришем у 428-му. Старшина Носенко з байдужим виглядом розвалився в кріслі з газетою в руках. Маринич непомітно киває, показує йому чотири пальці. Носенко несподівано швидко, як для його статури, підводиться і вскакує в ліфт. Маринич, спершись на полицю адміністраторського бюро, збоку скидається на типового відрядженого, котрий чекає номера в готелі. Давно немащені двері з ресторану занудливо вищать. Маринич помічає того, кого, власне, і чекав побачити Степана Марушка. Сумнівів немає. Він теж піде в 428. Витримавши дистанцію, Маринич крокує за ним. А в ресторані дії розгортаються за одним із розроблених в управлінні планів. Сергій Кучерявий наближається до столика, гречно уклоняється мавпоподібному глібові. Дозвольте запросити вашу даму. Запрошуйте, онцю. Гліб киває на рудоволосу. Дівиця швидко підводиться і відразу від столика починає вихилятися в танці. За хвилину перевальцем підходить. Аркадій Дончик. Грайливо звертається до білявої дівиці. Дозволите, збацимо?